أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن Dobro. Došao još dva druga hadisa koji pažnje ovdje dan ovog namaza, pa ćemo odmah krenuti na 150. hadis. An Jezid ibn Ruman, An Salih ibn Hawat ibn Džubeir, Amman Salam, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Salat ta rika'i. salate riqai salat salate hauf. Kaže, od, od jedida i brumana, onog saliha prenosi, od onog, kaže, koji je klanjao sa Allahom i poslanicom, misli na shaba. Vidjet ćemo poslije da je riječ u stvari, a to pojašnjavam na kraju, poslije ovog hadisa. Što znači da je došlo u rivajatima. Vari muslima, da čovjek koji je klanjao sa poslanikom, sa koji prenosi ovaj hadis, kaže Rađul alladhi salla na Rasulullah sallam huwa Sahl ibn ebi Haithama pardon sehl ibn ebi Hathma i tako da je ovaj hadis ovaj, bit će poznat po kad kaže, kad bude spomenuli učenjaci koji hadis, koju verziji načina klanja i daje prednost, nazivaju ovaj hadis od hadis sehla. Od ovoga slabo se prenosi. E, bitka zato riqa'i to u stvari e, bitka koju vodi poslanik sa nas protiv plemena <clears throat> je koje u stvari bile između, ovaj, između e, Kasima i Medine, što znači e, istočno od Medine. U hadisu je došlo sljedeći, ops, opska su plemena. Kaže, ene ta'ifetem safet ma'ahu wa ta'ifetem iđahel adu. Skupina skupina Ashaba se posafala sa poslanikom a skupina je bila u pravcu neprijatelja. Kaže, fa salla bila dine ma'ho reka, pa je klanjao sa onima koji su sa njim, klanjao jedan rekat. Tumme tebete qaimen fa etemmu li enfusim. Zatim je, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, ostao stojeći, a oni su, kaže, fa etemmu li A oni su dodali još jedan rekat klanjali i završili namaz, predali selam. Kaže, thumen sarafu, kaže, fesafu viđahel, adu uh, uh, Jer zatim su otišli i stali u pracu neprijatelja. Vođaje tajfetun uhra fesalla bihim rekate eleti beqijet. Kaže, pa došla ova druga skupina koja je bila stažala u početku, koja nije bila klanjala. Kaže, pa je klanjao sa njima rekat. El, uh, kaže, eleti beqijet. Znači, drugi rekat koji je ostao. Tome sebeta sa. Kaže, pa zatim je poslanik sallallahu alejhi e, znači ostao sjedić, nije predao selam. A on se klanjao jedan rekat njim. Kaže, fa temo li enfusikim. Pa su on dodali još jedan rekat, klanjali, pa su i oni sjeli. Tumme me bi. I zatim je predao selam sa njim. Znači, ova verzija potpuno drugačija od prethodne verzija. Jer ovaj, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovdje znači čekao da završi, znači prva skupina završila namaz, a oni ostali u namazu, pa druga skupina došla, pa su i oni potpuni, pa je sa njima tek predao selo. Potpuno drugačija veze od U nas se spominje da je čovjek koji je, koji je klanjao za znam da je bio se Ibn Ebi Hatme. Ovaj hadis, znači, e, sa ovim opisom namaza u strahu, a, ima, imamo ovaj prijetovni Abdullah ibn a imamo rivajeta mnogo u kojima su došli različite verzije namaza u strahu. Spomenut ću poslije ovaj duži hadis koji duži poslije ovoga. Ovaj, na osnovu ovih mnoštvo hadisa, ovaj, pošto, je, došlo u opis namaza u strahu u razno raznim verzijama, Raš se učenjaci toga koliko u stvari verzija ima, koliko oblika klanjanja namaza u strahu ima. Pa kaže Ibn Hazm da ima 14 14 oblika, 14 verzija načina klanjanja namaza strahu. Naravno, da se sabireš može u hadizmu. Kaže, imam nebevi, kaže da ima 16. Ibn al-Arabi, maliki isključenjak, znači ne Ibn Arabi, ono, Sufija, nego Ibn al-Arabi, maliki isključenjak. kaže on ima 24 verzija. Erbean 23. Kaže Ibn al Kajim u svojoj uh, zadu nad, je spomenuo, šest ili sedam verzija koju uglavnom izlaže. Ibn Hazm kaže ima 14, Nevevi 16, Ibn Arabi 24, a Ibn al Kajim kaže ima 6 ili 7. Sve u predsjednom hadismu samo stvar u tome da li su ovi, što vi spominju da ima 16, 14, 24, da li to stvari, e, da li je riječ ovdje u hadisma što opisano da su stvari e, neke od tih opisa da su, da su slični jedni drugima, da ima i Vjerojatno oko tog razumijevanja kako su, kako su kako opisano u hadisima se može razumjeti da ima više verzija ili je riječ o jednoj te istoj verziji na, na, na nekim malim, malim Uglavnom, Kaže ovdje Drahman Besam, kaže, što se tiče mama Malika, on je smatrao, e, izabrao versiju oblik, način klanjanja koje je došlo u hadisu Sehl i Ebi Hasmeta. Znači ovu zadnju što se spomenuo. A koja je ovo bila verzija da je ponovim Znači, e, a ovo je, pa se vodi zanimljivo stvar, da u ovom hadisu od, ovaj, od Sehla, u njemu je došlo, znači da su, išli, da je bitka bila u pravcu Kasima, što znači, a trebalo se okrenuti u pravcu Medini, pardon, Mekke znači trebalo se okrenuti u pravcu štiće Kibli, što znači da neprijatelj, a ovdje u Hadisu je došlo opisano, znači neprijatelj nije bio u pravcu Kibli uopšte. Pa tako morala, znači, jedna, jedna skupina da stražari prema neprijatelja, a druga se okrenula prema Kibli. nisi vidjeli neprijatelja. A doće na drugi oblici gdje imamo, gdje bude, gdje bude neprijatelj u pravcu Kibli pa onda, se, onda drugačija veza ima znači klanja. Uglavnom ovo ovoj ovdje opciju je došlo, znači jedna skupina bila stražarila u 13 pravcu neprijatelja, druga je sa poslanikom sam u 13 pravcu kibli i klanjali, i klanjali su jedan rekat. Pa je poslanik sa Selem, kaže, e, sebete kajmen, pa je poslanik sada ustao i ostao stojeći. Znači, ostao stojeći na drugom rekatu, a oni su potpuni drugi rekat i što znači završili klanje opet I otišli da, zamijeni. Ovi što su ostali, što su bili na straži, sad su oni došli posafalci za poslanika za sada. A ovi su završili namaz i na stražu. Pa je došla ova druga skupina, pa je sa, njom sa njima klanjao ovaj drugi rekat poslanik, pa je on sjeo sjedić, znači, ostao na sjedinju, sjedi čekao njih, da oni dodaju još jedan rekat nakon toga, pa je zajedno sa njima predao se. Znači, govorimo o tom obliku. Kaže ima Malik da je ovaj oblik onaj koji on odabire da se klanja. Imam Šafija smatra u hadisu Salih ibn Havata što je došao u opis. To je jedan drugi hadis. Je oblik koji je došao, oblik klanja namaza. E, namaza u strahu. A Ebu Hanife i skupina od Fakiha e, Znači imali su, ovaj, smatrali su, kažu da je najbolja verzija ona što je došla opisana u kuranskom ajetu. Znači, da je to najbolja verzija. A onda kažu, usto se može dodati još što je došlo najviše rivajeta, opis odiđenog namaza, što je došlo najviše rivajeta da je, da je klanjao poslanik sa da, da, da se i ona može pridružiti ono što je došlo u kuranskom ajetu. To sve različite verzije. Imam Ahmed kaže, kada je, kad je upitan za, za te hadise, e, odgovorio je za te hadise, kaže, da, da njegov odgovor, kaže, ana kulum e, e, men zahebe kulli, a, kaže da, da se radi po svim tim hadisima. Znači, ko radi po svim, po tim ovim, koji došli, kaže, da je hasen, kaže, to dobro, ne to. Kaže, a što tiče hadisa sehla, kaže, ja njega i tako, tu da je unutra kako se kaže, znači, e, e, ispravno se radi po svim verzima opisima namaza, kako u strahu, su došli, ali izabirim, izabirim ovaj, ovo što je opisano u zadnjim hadisu koje smo malo prije Kaže imam sanani, kaže riječi mama Ahmeda, su oni koji su dobro prihvatljive, e, ću ono znači, što je došlo u vredosljenim hadisma, opis, nama, opis namaza strahu, te razne verzije koje su došle. A onda na osnovu ovog su nastali i rašta mišljenja učenjaka oko, oko, oko klanjanja namaza u stranu. Kojoj vrsti namaza, kojoj obliku verziji namaza treba dati prednost. Pa skupina smatra da treba raditi e, po onoj verziji koja je opisana u koja je najbliža po vanjskom značenju kuranskog ajta. Kako je opisan klanjanje namaza u Druga skupina smatra kaže da treba izabrati opis e, namaza straha koji je došao u najzadnjim hadisu, jer je on derogirao, kaže, prijetvodni verzija. Treća skupina učenjaka smatra da treba uzeti e, da treba uzeti e, verziju namaza koji je došao u najvjerodostojnijim najvjerodostojnijim hadisima. Odnosno najvjerodostojnijim hadisom. Znači. Hadis, kada se provjeri njegova vjerodostojnost koja je prenešena recimo Buhari i Muslim, i da Ashaba, jedna tisa verzija, da nju, po nju treba raditi. Dok četvrta skupina učenjaka smatra da je najbolje raditi po svim hadisma, znači u radu hadisma kako pisa namaz u strahu. A to zavisi, kažu, od stanja. Od vrste i straha i stanja, okolnost na terenu. Znači to stavo učenjaka. A što tiče ovog zadnjeg ovdje hadisa, ovaj hadis naravno ukazuje koji je onaj prethodni, se namaz u strahu klanja u džematu, e, da je propisano se klanja, e, i da treba od računa o neprijatelju takvim okolnostima. Treba, e, znači, da se, se postavi straža, skupina koja će stražati prema neprijatelju. Ako je u toku namaza, također treba i mimo namaza, znači situacijama ako postoji opasnost da napadnu, da neprijatelj napadne. Ova također hadis ukazuje na to da je ova vrsta, ova vrsta, ovaj način, pardon, ova verzija načina klanjanja, propisana u hadisu, da je ona, da je ona ovaj, najpriličnija i može odgovarati skoro svim drugim uslovima. Mnogi druge verzije koje su opisane drugim hadisma nisu primjenjive za, za raznorazni uslov. Za razliku od što se desilo u kuplici, da, to Također hadis ukazuje na to da Znači, da se namaz u strahu razlikuje od namaza u mirnom stanju, kada u sigurnosti. U čemu se razlikuje? Razlikuje se u tome da zbog e, koji, koji su izostavili nešto prošlo od namaza, kao što ona druga skupina, da su oni znači nisu klanjali prvi rekat, pa kad su došli i klanjali za imamo, za poslanika sallam da su oni upotpunili onaj drugi rekat, a, a, nije, a nije završen namaz, nije predan salam. Potpuno razliku od namaza u, u sigurnosti. Zato klanjamo namaz u sigurnosti za imamo. Ti zakasnio jedan, dva rekata, on preda selam, ti onda ustaješ i upotpunjavaš. A ovdje namaz u strahu, namaz strahu, ti ako si zakasnio, imam te čeka, pa ti unutar namaza dodaš šta što si zakasnio, pa sa imamo predaš selam. Znači, potpuno se da pa namaza u sigurnosti. Sigurno da. Također ovaj namaz u, namaz u strahu, kod nje se zadnji rekat, kod njeg zadnji rekat duži, duži od prvog, što se razlike od, od sunete praksi da je prvi rekat u, u namazu sigurnosti, drugo uvijek duži. I što sunete bude sa njim duži. Također u hadisu je došlo da, da, da se Me'mum Muhtedija može razlikovati, može, može za sebe završiti ili početi ili dodati namaz za razgod imama. Zbog opravdanog razloga, kao što je ovdje u namaz u strahu. To je bilo otprilike tu za to ovaj hadis, ostane će ovaj još jedan ovaj drugi hadis. Andalusam Andalusam